erakustea eh, ze bidea egin den, ze elementu klabe izan diren artean eta ze perspektibak direla ere uh, gaur egun. Eh, eta badira uh, ba, galdera batzuk sindikalismoari begira kokatua direnak, baina gero badira ere uh, sindikatua bertzale bati uh, galderak zuzendutak edo iztabairak. Mhm. Beraz, eh, ba, guzi hori inxatuko dugu eh, main gainan emaitea. Sindikalismoak badu oraindik etorkizuna, bada oraindik e, borroka initz eramaiteko? Hori da, ez tabaira esker munduan eta zonbait gunetan ikusten dira ere borroka sozialak antzina azten dira sindikatutik at. Mm. Baina zoritzarez ziurdena, enpresan barnean, kanpoko eragile horiek nekez ere eragiten dute. Eta ba, zoritxarrez gaur egun eh, lan munuko demokrazia bizikea pala da, eta ez badugu zaintzen txustut eh, odezkaritza sindikalak enpresan barnean, eh, eta langilen eh, mesiderako. Beraz, eh, behortan gira, biztan dena sindikalismoaren eh, lan moldea egokitu behar dela. Baina nire ustez, eh, beharrezkoak dira oraindik orain sindikatak. Dominika Dager, berazuk ere parte hartuko duzu uh, ostirala untako mintzaldi hortan, bai honan izanen den mintzaldian. Sindikalismo abertzaleak zailtasunak ditu uh, beretokia egiteko Iparra Euskal Herrian beste sindikatuena artean. Hala ikusten duzu, zuk ere? Egia erran, eh, lab iparaldean sortu zenean, 2000 eh, garen urtean, bere ala olako zaitasunak izan genituen, eh, beste sinikatuek ez baikin uh, onartzen nolaz bait. Bon, ezin dira denak behar sakoan uh, zari ala ere, ba, genituen harremanak uh, bat zoekin. Baina orokorki uh, intersandikalean adibidez uh, zinen onartuak eta ikusten dena da gaur egun oraindik uh, arazo horrek segitzen duela eta hori uh, oztopo bat da alde batetik, me batez ere biziki kaltegarria da langilean batasuna egiteko eta garen momentuan uh, behar dugu absolutoki denak batera ari izan, uler gaitza da, hain zuzen, eh, lab bastartzea oraindik intersandikaletik adibidez. Eta behar dugu oraindik borrokatu gure tokia izaiteko manifestaldietan edo lakoetan. Naiz eta bestalde ere muan, adibidez, la bari den eh, lanean beste sindikatuekin edo beste sindikaristekin. Aipatzen zenuen, eh, momentu garrantzitsua zela garai hauetakoa, eh, justuki eh, elduden astean, eh, bada beste itzordu garrantzitsu bat, sindikalismoaren ere horri zanen da beste marka bat gainditzeko eguna aste artean. Noski, hor da momentu biziki um, eh, edabaki horra. Erretreten horka, behar dugu absoitoki hor eh, saltoa eman, eta uh, ikusten alda denetan piskabat badiela greba deialdiak, ez bakarrik egun batekoak, behizik eta hola luzaran behar dugu absoitoki borrokatu eta langileek behar dute absoitoki aurre egin lortu arte reforma hori kentzea eta aratago ere eh, beste itzultzeko entzuzen adibidez eh, retreta adina ipatzen denean, eh, labek eskatzen duena da retreta iruago jorterekin izaitea eta mandezagun zalantzan emaitea azken uh, ogoitama urtetan izan diren erreforma mm. guziak.